Ազատագրական շարժման տարիներին որպես հոգևոր զենք ձևավորվում է ազատամարտի արցախյան պոեզիան, որի ակունքները սկիզբ են առնում 20-րդ դարի 20-ական թվականներից։ Այս տեսակետից բացառիկ նշանակություն ունի Գրիգոր Ներսիսյանի գրական գործնեությունը։ Կենսագրական հանգամանքների բերումով դեգերելով այլևայլ վայրերում այլ Նա 1926 թվականին վերադառնում է հայրենի Արցախ եւ ձեռնամուխ լինում ինքնավար մարզի մտավոր գրական կյանքի կազմավորմանը։ Ծննդով շուշեցի լինելով նա դարը կսկիծով ականատես է լինում երբեմնի բարգավաճ քաղաքի վարված փլատակներին եւ բանաստեղծական իր խոսքն ուղում բարբարոսական արարքի մեղսակիցներին։ Խելացնոր թմբիր է իջել հիմա հիվանդին հոգում։ Ասես անկյանք շիրիմների խենթ երկիչն եմ, որ էլի լքած աշխույժ աղմուկները կենսաթրթիր ժխորի հետ եմ դարձել գերեզմանված այս քաղաքը հայրենի ապա բանաստեղծը սահմռկեցուցիչ տեսարաններ է ներկայացնում մահասարսուր դամբարաններում հին գեհենի զավակները լեշ են լափում մարդկային միս առնաշաղախ մանկան միս հայությունը գրողի հայրենի քաղաքում ողջակիզվում է ինչպես սև գեհենում հերու տարեքինց այս ավեր ու անմռունչ քաղաքից, ասում է բանաստեղծը, քանզի անկարող է ականատես լինել խելացնոր իր սիրո հիշատակների մոխրածածկ դիերի փոշիացած բեկորներին։ Այս բանաստեղծությունն իրավամբ կարելի է համարել հայոց եղեռնապատումի առաջին արձագանքներից մեկը։ Ամբաստանագիր բանաստեղծության մեջ Ներսիսյանը դիմում է աշխարհի դատավորներին, որոնք սոսկ օրենքի ձևականության ծառաներն են եւ շուկով դատում են գողություն, բռնաբարություն եւ այլ զանցանքներ։ Պարտավոր են դատելու եղերնի նենք խարդախ դևերին, որոնք մոխրակույտի են վերածել քաղաքը եւ օրներքել ու երկնել են զազիր այս արյունի ծովը դատեցեք անդարձ։ Ես դատախազ եմ ձեր ահեղ դատի։ Թողեք ձեր խոսքը անողոք լինի այս դահիճների ոհմակի համար։ Թողեք ձեր խոսքը դարերի ձերքում անսասան զնդան, անկործան մի մուրջ, մի կրան լինի, սրանց հուշերը, սրանց հետքերը հավիտյան ցրող Սակայն հայրենի քաղաքի ավերակները չեն կասեցնում բանաստեղծի ձգտումները երկրամասի մտավոր կյանքի նորոգության ուղությամբ։ Հայրենիքը եւ հայրենասիրությունը դառնում են նրա ստեղծագործության գլխավոր մոտիվը։ Այս տեսակետից ուշագրավ է Ներսիսյանի վերադարձ պոեմա։ Պոեմա ներկայացնում է Իսահակյանի Աբու Լալա Մահարիի հերոսի վերադարձը հայրենիք։ Հուշագիրները վկայում են, որ Իսահակյանը կարդացել է պոեմը եւ ասել. Աբուլալային ես այնպես եմ ուղարկել, որ այլևս ոչ ոք չի կարող նրան վերադարձնել։ Ժամանակակիցները Ներսիսյանին բնութագրել են որպես հզոր բանաստեղծի, նշելով, որ ժամանակը պարզապես կերավ նրան, ինչպես եւ նրա նման շատերին։ Իրավացի է Վարդան Հակոբյանը, երբ նշում է, որ վերադարձ պոեմում զգալի է Գրիգոր Ներսիսյանի ինքնակենսագրական շեշտը։ Պարզապես ինքը փոխարինեց Աբուլալա Մահարուն վերցնելով նրա ցուպը։ Վերադարձի իմաստը հայրենիքի գաղափարն է, հայոց բնաշխարը, հայոց պատմական հայրենիքը, որ թեև օտարված, բայց որպես մասունք սրբագործվում է ազգային հոգեբանության մեջ։ Անձնական զգացմունքի ներշնչանքով են հնչում հետևյալ տողերը. Շքեղ հայրենիք Եղ ազատության վայր իմ հարազատ, հյուրընկալ եղիր հերու ափերում անամոք վշտի գրկի մեջ խամրած քո որդու համար։ Որքան եմ ցավում, որ քեզնից հերու եմ ապրել այնքան տարիներ, որ ես չեմ տեսել քո հզորացման, շքեղ փրկության արշալույսը, եղ։ Միանգամայն թափանցիկ են նաև բանաստեղծի հավատի խոսքերը հայրենիքի գոյության ու մակարման վերաբերյալ։ Ողջույն քեզ, քաղաք, մարդկային կամքի դու շքեղ զնդան, դարբնոց վիթխարի, հավետ պայքարող ու հավետ հաղթող կռվի դու մարտիկ արի Գրիգոր Ներսիսյանի տաղանդի փայլն ու ազգային ոգու նվիրումները չէին կարող չշարժել անկիրթ ու գրեհիկ տիրապետողի քենն ու նախանձը նացիոնալիզմի ու հակակուսակցական օպոզիցիաներին հարելու մեղադրանքով նրան դատապարտեցին մահվան նույն ճակատագիրներ վիճակվելու նաև տաղանդավոր բանաստեղծ ներքին աքսորյալ Թաթուլ Հուրյանին եթե նա չզոհվեր հայրենական մեծ պատերազմում։ Ասում ենք, նույն ճակատագիրը, քանզի արդեն նրա նույնպես հետապնդում էր ազգայնականության պիտակը։ Իսկ բանաստեղծի խոհերում իրոք հարկայծում էր հայ հանճարի ազգային ոգին։ Մենք դարերով կերտել ենք մեր արվեստի տունը, եւ գիշերները անքուն, եւ ցերեկները բազում, բյուր ջանքերով մաքրել ենք մեր երկերի հունը, որ ջրերը պարսոս են, եթերի պես լազուր։ Հաջող բխտորել են հայրենի երկերի հունը կամ պսակազերծել նրա կանգուն սյունը, բայց մշտապես ճառակել է հայ արվեստի հանճարը եւ դիմադիր եղել չարամիտ հողմերի նոզովքին Թաթուլ Հուրյանը ապրում էր Բաքվում, բայց նրա հայացքը մշտապես ուղված է եղել դեպի Ղարաբաղ։ Եվ նա Ղարաբաղի ճակատագրի մեջ տեսել է հայոց ճակատագրի վերելքներն ու անկումները։ Իմ հայրենի երկրից չկա չքնաղ ու ջերմ վայր, ասում է բանաստեղծը եւ դեղձենու ծաղկունքին հակադրում իր հոգու թախիցը շղթա են դրել Իմ մտքին, լեզվին, սիրտս կարոտ է, հնչունի, ձենի, հոգուս գետերը գելնեն, կհուզվեն, սիրուն դեղձենի, ծաղկում դեղձենի։ Այս խավար բանտում, խավար աշխարում, այսպես շղթայված եմ մնում քանի, ցերեկ չեմ քնում, գիշեր չեմ քնում, սիրուն դեղձենի, ծաղկում դեղձենի։ բանաստեղծի հուշերում հայոց պատմությունը ներկայանում է դժվարության էջերով։ Մեր հայրենիքը բանտի է նման, իսկ մենք գերիներ, խեղճ, վտարանդի։ Մեր բազուկներին շղթա է դրված, մեր լեզվի վրա փականքներ։ Մինչև երբ մնանք օտարի գերին, մինչև երբ կրենք օտարի լուծը այլ ելք չկա, քան դիմադիր կամքը եւ պայքարի ոգին։ Տնքում է ցավից երկիրը բոլոր։ Սուր է հարկավոր մեր ժողովրդին խաչի փոխարեն, սուր է հարկավոր։ Այս հավատով Թաթուլ Հուրյանը մասնակից եղավ հայրենական պատերազմին եւ զոհվեց Ղրիմի ռազմաճակատում անավարտ թողած երկեր ու երազներ։ Բանաստեղծն է ահա ձեր փեշերին կանգնած, ձերքի նռնակներ ու սրտի մեջ գրակ։ Նա թողել է տունն իր եւ իր մանկանց սիրած։ Նա երկեր է թողել անավարտ ու անտիպ, ձեր փեշերին լեռներ, անվախ ու կրծքաբաց մարդ եմ ուղում նա հիմա